nawe kwitegurira iminsi mikuru iheza umwaka ngo ntibyoroshe ibyo bivugwa na bamwe mu banyagihugu mu gisagara cya bujumbura barangura imirimo itandukanye bavuga ko uno munsi ibintu byaduze ibice biri hejuru bakabona ko guhimbaza iyo minsi mikuru bitazoroha muri buca andi y'amagara y'abantu muganga gaburiyeri nahayo yanonosoye ibyo kuvura indwara z'abakenyezi Evariste Ndayishimiye amesha ko ibanki y'isi yose yasabye ko hashirwaho intwari ibereye hamwe no kugwanya ibiturire tumukurikire hariho umugambi turiko turakorera hamwe bawutanguye bagira amakomine makeyi mu burundi ariko ubu tukaba twawugeze umugambi w'igihugu cyose kugira dushobore gukingira iyi si yacu ivu ntiritujyane turibona ndetse dushobore gutera n'ibiti uwo mugambi ukaba usahiriza nawo nyine ni ukugerageza rero tugakora intwari ibereye kuko icyo no muri banki mu nicyo badusaba nta gihugu cy'ibiturire bashobora kujyamo nta gihugu gisesagura itunga ry'igihugu bashobora kwemera guterera nkaba nari nabasabye yuko nko mu kwezi kwa mbere kotangura twatanguye gushyira mu nzira uwo mugambi ibyo rero bica bijyana n'ikindi kigega giha imitahe abagwizatunga ikorera ibyabo icyo kigega rero tukaba twaragisabye yuko bofasha abagwizatunga y’iwacu kugira ngo batangure nabo kuduga ukabaha nk'amahera ashika imiliyoni amajana na mirongo itanu kugira bashobore gukora amahinguriro abarimyi bimbuye baronke aho bashorera kuko dushaka yuko abenegihugu bakora bakagwiza umwimbu muga bafise aho bashorera dushaka rero dushobore gushyiraho isoko umuntu wese ico yimbuye akironkera isoko kugira bikunde nuko abagwiza atunga b'abarundi baba barose amahera yo kugura ibikoresho kugira bagire amahinguriro manini ashobora yuko abenegihugu bose ibyo bafise bashobora kuronka ibyo bafungura bakongera bakaronka n'aho bashorera iby'iwabo umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste ndayishimiye ubuhinga bwa none bugiye gukoreshwa mu itangwa ry'amasoko y'ibikorwa bya leta buzotuma itangwa ry'amasoko rikorwa mu muco bishikirizwa na Jean Claude Nduwimana umuyobozi mukuru w'urwego rujejwe guhagararira ikurikizwa neza ry'amategeko y'amasoko mu Burundi ARMP zimwe mu ntamamyi zinaniza ico kigo harimo kubura uburyo bukwiye n'abakozi kugira bishoboke ko gikora neza mu gihugu cose tumukurikire amasoko y'u Burundi mu mahera leta ikoresha ari hagati y'ibice mirongo ine ku ijana na mirongo itanu byumvikana yuko leta amahera yayo menshi aja mu vy'amasoko niryo korwa ry'imigambi ya leta mu kugira rero leta ibiteza duteza imbere icyo ishobora gukora yoshobora kuraba utunenge tw'amategeko ikadusubiramo ndetse tukaba twarasabwe kugira icyo duterereye kugira itegeko rihari ry'amasoko ribe ryo subigwamo kugira rijane n'ibihe tugezemo nitwavuga neza agahombo leta imaze kuronka mu masoko mugabo ni kanini nabyo bikava kuko hariho amasoko menshi ayo twaronse imfashanyo aba ataciye mu minwe y'amasoko ya leta dusanzwe dukurikirana kuko haba hariho amasezerano y'ingana amasoko agenda iyo habaye imfashanyo ariko biva hehe biva yuko hatashyizweho neza gukurikirana amasoko birashobora kuva yuko abantu bajejwe gukurikirana amasoko abo bita refonctionnaire dirija ugasanga ntibabaye hafi kugira babikurikirane ugasanga mbere habayemo n'ibiturire nico bituma turiko tuja mu buryo bwa none kugira turabe yuko twashobora gukosora ibitagenze neza nayo kubakoza amakosa mu bijanye n'amasoko baba bahawe bimwe mu bihano harimo kubaka amasoko bahawe n'ubunyene kurikire Jean Claude Nduimana mvuze ku masoko dusanzwe dukurikirana hariho ibihano bihabwa abakoze amakosa mu masoko ya leta haba ku bahiganirwa amasoko cyangwa haba mu bajejwe gutanga amasoko muri leta ni ukuvuga nk'abahiganirwa amasoko dushobora kubaka ububasha bwo gusubira kuja mu masoko ya leta guhera ku mwaka umwe gushika ku myaka itanu ibyo biriho cyangwa bakaka impapuro burundu zo gusubira guhiganirwa amasoko ibihano biriho itegeko rigenga amasoko rirabitegekanya icya mbere ni ugusubiramwo ingingo zose z'amategeko zoba zitameze neza neza ikigira kabiri amasoko ni ukuzohora tuyakora biciye mu buhinga bwa none ata muntu aza kuraba Directeur General Kanaka kugira ngo baganire bumvikane isanganiro inama isumba ingimba Radio isanganiro ku isaha zitandatu zirenze ku minota n'itatu amakuru tuwategure muri migwi kirundi arabandanya bamwe banyagihugu barangurira imirimo yabo hagati mu gisagara ca Bujumbura bamenyesha ko kwitegurira iminsi mikuru ereza umwaka bitoroshe muri bino bihe ni mu gihe hasigaye iminsi mike ngo iyo minsi mikuru ihimbazwe ngo ibintu birazimvye ntibazobona ukuntu bayihimbaza ngo kuko bigoye ngo ntibishoboka ko bahimbaza iyo minsi mikuru nko myaka iheze kabisa icyo kibazo kirakomeye nk'indongozi bidufashamo sinavuga ko uburyo budahari umuntu wese akora uko abyumva kandi eh, abantu ntibanganye uburyo hari abaronka n'abandi babura na twebwe umunsi mukuru wa noel na bonane twiteguriye neza kubera umwaka iyo utaje ubundi ukarangira ugahera turi bazima ukuri turanezerwa kandi turahimbawe ubu nta kantu tukagihari kubera urabona abantu dufise abana benshi usanga bitukuye nka rasiyo ufise nk'umutahe w'ibihumbi icumi cyangwa bitanu ujya kugira rasiyo na bana bane biragoye amakuru yacu tuyabaniriza mu bijyanye n'ibyo kwiyunguruza aho hibonekeza imiduga yunguruza abantu ishaje ku bituro bitandukanye biri mu gisagara cya bujumbura abiyunguruza muri iyo miduga bakamenyesha ko batoroherwa iyo bari muri yo biturutse ku impuzu zabo zikunzwe gutaburwa n'intebe zishaje bicara ko muri iyo miduga bagasaba leta ko yokora uko ishoboye iyo miduga ishaje igakugwa mu mabarabara inkuru twateguriwe na jean marie vianney ngendakumana ku bituro bitandukanye biri ahahoze isoko nkuru ya bujumbura twaciye ko bene izo modoka zishaje ziracibonekeza aho zimwe zimwe kugira zihaguruke babanza kuzisunika bamwe mu biyunguruza muri izo modoka twavuganye batumenyesheje ko bashikayo baje batevye ngo biranashika impuzu zabo zikanatabugwa n'intebe zishaje ziri muri iyo miduga nk'abantu dusanzwe twiyunguruza nyene ushobora kubona uri kuriyunguruza kandi wihuta ugasanga nk'imodoka rudufashe umwanya muremure gushikana ikibazo cyangwa ugasanga ruriye bisi ntuzi ikagutabukira bivanye n'uburyo iyo bisi iyo bishaje cyangwa ugasanga uriyunguruje ukaza wumva ngo bantu nimuvemo dusunike bisi birase hariho amabisi usanga n'ukuri yarashaje agenda arata amakese mu ibarabara ayo mabisi akagenda dutaburira impuzu wambaye impuzu yawe nziza ugasanga yayitabuye ugasanga yatabuye ibitenge by'abakenyezi itabuye nawe ugasanga wayicayemwo ugasanga wacafuriye ayo mabisi mu nzira ukasanga agenda akomye amaruru cyane agapakira abakiriya ntabashikane iyo abajyanye iyo bishyitse imvura ikagwa naho ngo ntiboroherwa kuko iyo miduga kenshi usanga ibiyo bitakiduga ngo hari n'izo usanga imisipi yo gukinga impanuka itagikora igashiko kavuga ati genda cerewe imvura irikiragwa imvura irikiragwa wiyunguruje wicaye imbere ugasanga ikintu kiduga ugasanga umuntu kwicara hamwe na hamwe umushoferi akakubarira ati fenta sentire kukugira buriya gusa we gusa wereke umupolisi ko wambaye sentire naho sentire ataco na kimwe iriko irafasha ico ni ikibazo gikomeye cyane cane ko gishikira twebwe abibuka bagasaba ababijejwe ko uko bashoboye be niyo miduga ishaje igakurwa mu mabarabara twebwe nk'abiyunguruza mbere gikuru turabona neza na neza yuko bisi zishaje zonyene zobanza zikava mu nzira ariko imbere y'ivyo vyose ibisi nazone naho zova mu nzira ariko hatarakorwa amabarabara n'ubundi haracari ikibazo kinini kuri ayo mabisi mu gisagara cacu ca bujumbura kubura turanze ukumwe nitwo turatera imbere si umwanya na gatoya wo gukoresha muri nayo mabisi bene zo bikubita agashi kugira ngo bazihindure bazane izindi bisi mu ntumbero yo gutorera umuti icyo kibazo abo biyunguruza mu gisagara cya bujumbura basaba leta ko yokorohereza abagwiza tunga bifuza kuzana imiduga mishasha mu gihugu cy'u Burundi mu kugabanya amakori atozwa ku miduga yunguruza abantu ibyo tuma imiduga mishasha yinjira ku bwishi mu Burundi bugacana ayandi mu magara y'abantu guca n'andi mu magara y'abantu indwara yifatana ry'impome z'igitereko iyo nayo ikaba iterwa n'ibintu bitandukanye harimo indwara y'igituntu itavuwe canke yavuwe nabi ikindi ni igihe umurwayi yavuwe nabi iyo yavuye amaraso menshi ahejeje kwibaruka muganga gaburiyeri nahayo yanonosoye kuvura indwara z'abakenyezi agasigura ko hariho ibimenyetso vyerekana iyo ndwara nk'impinduka mu bijyanye n'ingene aje mu butinyanka canke kudasama imbanyi Mucana yandi yamagara abantu mukaja kuyikurikira neza mu makuru yacu yo ku mugoroba akaba ari ngaha duciye tuyagarukiriza ariko kuri mwebwe mwese mutadukurikiye tujyatangura ukwitegurira iminsi mikuru iheza umwaka ngo ntibyoroshe muri bino bihe bivugwa na bamwe mu banyagihugu barangura imirimo itandukanye mu gisagara cya bujumbura mwabyumvise ko bavuga ko bamwe iminsi mikuru batazoyihimbaza bivanye n'ikungene ibiciro by'ibidandazwa byaduze guca n'andi nayo mwayumvise yuko muganga gaburiyeri nk'uko nari nababwiye yari kudusigura ku n'indwara z'abakenyezi